Molt bon vespre, família. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 230 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. arranca el pim-pam-pum, ens, ens, ens surten els programes per les orelles, ja no sabem què fer, això és una manufacturació setmanal, rigorosa i setmanal de, de la millor música combativa, esperem que, que us ho passeu molt bé. Com sempre, a l'inici del programa eh, donarem la benvinguda a les persones que tenim avui als estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, Uh, en primer lloc tenim aquí a la meva banda dreta el nostre reverendo Tecles que ens toca les tecles d'aquestes màquines infernals el millor que pot i que fa que tot això funcioni, sense ell això no podria ser. Què dius, Riqui? Bonic, com estàs? Hola Isma, pues mira, dos dies consecutius, dues setmanes consecutives, millor dit, sense ni un fallo tècnic, funciona el directe, funciona tot, tot, tot bé. Fa tot molta bé. patxoca, fa molta patxoca, clar I que sí. I la música també ben carregats de temacles impressionants, ja ho veureu, ja ho veureu. Amb moltes ganes. Amb moltes ganes, clar que sí. I a la seva banda, un altre que tampoc falla mai, que sempre ve amb els temes zarrangos més suculents, és el nostre col·lega, el nostre amic de l'ànima, el nostre Manolaco de Barberà. Què dius, bonic? Què passa, penya? Com estem? La veritat que molt bé, no parem, eh? Programa rere programa, setmana rere setmana com tu dius, els fabriquem, aquests programes, ja portem 230. Com a xurros. déu nhi eh? Ja d'aquí poc al, al 300, no m'ho canso de, de dir que serà un bon festival. I tant que sí. Avui no, no ens pot acompanyar el nostre col·lega Eric, que sempre ens porta la secció de llibres combatius i, i bons temes, clar que sí. Avui no tenim llibre combatiu, però tenim un munt de música preparada per totes vosaltres. Agafeu-vos bé, agafeu bé el cinturó, perquè de seguida comença aquest programa de música combativa, de música alternativa, de música reivindicativa, un programa que barreja diferents estils, com poden ser el punk rock, el reggae o el hip-hop, i que, i que toca sobretot temàtiques polítiques i, i socials. Arranca de seguida, el primer que tira la primera bala avui és el Ricky, que ens porta per això una cançó amb cert regust. Sí, no, perquè jo ho he conegut amb molta il·lusió, ho he escoltat i he dit, això és la canya, de fet m'he descarregat mm, la discografia <laughs> íntegra de lo, de, de lo que m'ha agradat i l'he decidit portar al programa, però després, després, eh, Després me n'he donat... Bueno, el Manolo ens ho ha comentat eh, aquí que... Ens han quedat de pedra. Que ens han quedat de pedra, perquè aquesta cantautora, que, aquesta Fem Sí, que, que us porto, la Gata Katana, doncs ens ha deixat. Avui, avui mateix. Avui mateix. Avui mateix, als 26 anys. Mala meva. Mm, Autèntica no sé, tragèdia. Jo m'he quedat eh, de pedra, vaja, de pedra. La cançó que estava compartit el Màrius, el nostre company, el Màrius Intentex, Intentex i li he dit gràcies per, per, per la compartició, però en aquell moment no, no era conscient de, de, lo que havia, de per què la compartia. De fet, la compartia per això, no? Per això mateix. Molt, bueno, molt fort tot plegat. Li dediquem aquest programa a la gata catana que ens ha deixat. I vinga, disfruteu la, la cançó que val molt la pena. Eh, Lisistrata, perdó. Ara. los perfumes de Nina Ricci. Sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis. No sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta. Facilito tronco, deja de poner impedimentos. Deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso. Cuando paso por la calle sola en todo momento porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga desde Nietzsche hasta un amuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kit train, alojar candy, modus operandi, rayados, estampados, rollo funky. Eres la puerta del demonio quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruiste la imagen de Dios, del hombre, a causa de tu deserción, mujer y lo vea como se hace la máquina ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten suministros, festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, poetiza con mayúsculas controlado por la ciudad cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como lo trata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa, Luxemburgo, Campo Amor, Viega Amazona, Vestal Romana, Sendero impío hacia la vida humana, Kenia, Arcana, Safo y Pati, Parque, Hatshepsut. Yo invoco hijas de ah, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo invoco y de ah, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo invoco y de que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides, corre y dile aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a la pídame, humíllame si quieres, ponme un burka. Arráncame la boya, el clitoris para ser más pulcra. Cóndeme, tápame bien ese escote impuro. No sea que te perviertas, de transporte al lado oscuro. No sea que te intoxique con mi psique de de cianuro, la mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Cuando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Luis tratar, sin más que decir que aportar a la causa un tributo a mis musas que lucha Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta, pero si es que no es ninguna de las dos, lo que somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres, mujeres. mujeres. Les dones són dones, i tant que sí. Temacle, eh? Temacle. De... Descansa en pau. Que descansi en pau. La, com hem dit que es deia? Ana Isabel García. Ana Isabel García, de Córdoba. Sí. Autèntica eh. desgràcia la que ha corregut avui amb la, amb, bueno, amb la mort de, de la gata Katana. Jo estava buscant música feminista no? per, perquè s'acosta el proper programa ja serà 9 de març i com que no arribàvem a temps pel 8 doncs dic, venga, va, avui busquem alguna cosa portem cançons en, en femení la portava, la portava amb ella i més aquest tema és, bueno, la lletra sí, parla d'això no? I, les joder, dones són dones Bueno. Molt bé, ens hem quedat amb un regús eh, sí, agradós sí. per començar, però intentarem remuntar-ho. Ja veureu que de, de cançons alegres, tristes i amb ràbia no, no ens en falten. Fot-li canyaisme, perquè Vinga, va, sí. d'aixecar això. Arriben els Glaucoma amb moltes ganes. És aquesta banda de Tolosa que fan reggae, eh, rap rock, ragamuffin i dancehall. Són el Juancho a la veu el Pablo a la bataca, la Sier al baix, l'Iker a, la, a la guitarra i a la veu i el Joaquín a l'altra guitarra. És un tema extret del seu volum 1 que va sortir l'any 2012 i que porta com a títol Haisea. no se descontrolan, no hacen cola tras farolas, no perforan mis metáforas. Como la moral no colabora, más bien llora, se ahoga entre las olas de un silencio sepulcral. Ya no puedo decir más que no hay mejor que el que lo hace con amor. Sin embargo, es el rencor el que me enseña. Noche de dolor y única seña es prender fuego, toneladas de leña para quemar mi puto ego. Luego creo que no es fácil ser pirómano este puto pueblo de bomberos, el enfermo es el que manda o no. Guisándolo en el micrófono, cuando dando los tonos más hartos, sanando las heridas de estos jambos. Hartos del largo tango que la vida está bailando de hace un rato y dije, enséñame a fluir en tus fluidos, enséñame a surgir del abismo al ritmo de tus latidos, enséñame a vivir desinhibido, a bañar de colorido mis sentidos deprimidos, doloridos por el vino y el placer de no saber cuál va a ser la siguiente vez que te vuelva a ver. Yeah, reggae, en arena Eta keak usatzen ditu beldurtan egeak Sikitzen kateak Egea, egea, ege musikaren aiztea Eta keak usatzen ditu beldurtan egeak Beldurtan egea Puedes creerme, un torbellino vino a verme Sus rasgos finos, konsi convencerme Lo que era gris, ahora es verde Lo que era verde, ahora es gris de cannabis inerte. Preferentemente sin verte, sin perpetrar el crimen entre mi mente y mi vientre. Vuelve a tentarme la serpiente, vuelvo a sentarme en el sofá de siempre. Y esto es un vuelta a empezar, volver a liar, volver a pensar, a pensar si es mejor dejarlo o dejarlo estar. En esta vida, en este capital de nada sirve gritar. Selecta pulitap, selecta le de este pibe tan proclive al de selecta pulitap, selecta pulitap, de este pibe tan proclive al declive que se despide por el libre placer de no hartzen lo que se le pide Jea, dege musikaren aizeak Ta geak usatzen ditu beldurtan edea Sikitzen kateak Jea, dege musikaren aizeak Ta geak usatzen déu nhi Aixea, aquí al Pim Pam Pum, amb els Glaucoma, des de Tolosa. Què us ha semblat? Que guapo el, el, el ritmillo que es portaven, eh? I fins i tot una mica fanquirulo i tot, sí, eh? Sí, sí, sí. la veritat és que li fotien, li fotien bon flow i fanquirulejat ha quedat ben, ben guapa, ben rodoneta la cançó. A veure què hi havia. És que és aquella cançó trampa que acaba molt abans, amb un silenci, i després te foten allà un, sí. un bonus track. Un, un millor final, clar que sí. Molt bé, celebro que us hagi agradat. Continuem aquí al Pim Pam Pum, fem 230 edicions avui i estem, estem amb moltes ganes d'oferir-vos el bo i millor de la música combativa. Ara és el Manolo qui tirarà el seu primer tema. Què dius, Boni, què ens portes? Doncs mira, us porto per començar un grup de, que he descobert avui de rap combatiu des d'Andújar a Jaén, són Los Hermanos Bastardos uh, i el tema que us porto es diu No más repressió, que és d'ara fa poquet, del gener del 2017 i, i si us fixeu està molt bé perquè la lletra parla pues, del, del Baltònic, de, del Olé. Pablo Hasél, de los titiriteros, Pandoras, Pinyates, bueno, d'un munt de casos Muntatges repressius. policials. I, i, I està molt bé, la veritat que ha sigut una, una troballa molt interessant. Vinga, enxufa. Hoy ha sido detenido el vocalista de un conjunto radical llamado Defcon 2. Andrés Códalo está acusado junto con los otros 17 jornaleros. 11 personas han sido detenidas en esta casa ocupa en el barrio de la Salud de Barcelona. El rapero Pablo Hassel ha sido condenado a dos años de prisión. Suelta lo que piensas, sin miedo a lo que digas, sin miedo a lo que pase, porque lo que persigue, porque no? Sin miedo a lo que hagas, sin miedo a la porque a lo que les jode Suelta lo que piensa sin miedo a lo que diga Sin miedo a lo que pase, porque lo que persigue Porque no? Sin miedo a lo que haga sin miedo a la condena Porque a lo que les jode Solo queremos libertad de expresión No más represión ni libertad para Alfon No más injusticia como el caso del negro La cárcel preventiva es para comerte el cerebro Y ante todo, compasión para el compañero Tenedista, jesuit y tintero Haces lo que sea para meterte al agujero Pasto de montajes como el caso de Morero registros en Ateneos libertarios como el barrio de Gracia en San Andreu y Sec. No más salvajas como el derribo de Cambies. No más detenciones, no más cargas policiales. Alerta, que con cuenta y nos vigila. Alguien se sentó frente al fiscal y no fue la infanta Cristina. Más allá de caza de anarquista. Que detengan al señor Anna por terrorista. Y no a Bodalo ni a Cañamero. Juan Andrés Benítez muerto a palo por madero. Mientras disfruta de su velero. El señor del Gal con su puro y copa y su melena al viento. Aquí mientras tanto, sufriendo de falco. En centro Bilbao, Strawberry Jarco, José Pablo y Zarco. Busca la manera de tenernos callados, sin conciencia y atados. Suelta lo que piensa, sin miedo a lo que digas, sin miedo a lo que pase, porque es lo que persigue, ¿por qué no? sin miedo a lo que hagan, sin miedo a la condena, porque a lo que les jode, suelta lo que piensas, sin miedo a lo que digan, sin miedo a lo que pase, porque a lo que persigue, Porque no? Sin miedo a lo que hagan, sin miedo a la condena, porque a lo que les jode, operación piñata, pandora o araña, si luchas por un sueño te condenan en España, la libertad de expresión sin libertad para ofender, deja de existir, joder, hermanos bastardos, sube tu altavoz, suelta lo que piensas, alza tu voz, no más multas como hayas y Pro a la ciencia nacional. Los chicos del maíz, escorbuto S.A. Ardor de estómago de Gugorriac. Pablo Hasél, Sutagaro, Piperrac. Contra la libertad han atentado, con leña antihumana. Un brindis por Íñigo Cavaca grito en el cielo con los tuits de Zapata Pero no oigo nada de los puras pederastas No se trata igual al comunista y al facha Carlos Palomino y Gini piden la revancha Hagámoslo por ellos y que tiemblen la plaza Que ruja la masa y quitemos la capa Otras detenciones como tanta y leyes sin salida Más de Roberto Rivas que de Dani Rovira Pelotas de goma no mutila Más inversión en aula más recorte policía Suelta lo que piensas, sin miedo a lo que diga, Sin miedo a lo que pase, porque es lo que persigue ¿Por qué no? Sin miedo a lo que hagas, sin miedo a la porque lo que les jode. Suelta lo que piensas, sin miedo lo que digan, sin miedo a lo que pase, porque lo que persigue, porque no?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 Ben, ben sí, tirat, sí. eh? Ben guapo, tio. En bases que recordaven el, a Defcon 2, Defcon 2 que dèiem, eh? I, i, i lletres ben combatives, clar que sí. Que sí, sí, la, la, la repressió... veritat és que si et, si et poses a, a fer anàlisis de casos repressius i, i fins i tot també parlen no, d'aquestes coses com lo de l'Urtangarín i no sé què, no pots fer una cançó, pots fer discos sencers, no? Fot un bon recital, la veritat sí, és que sí. sí, ho ha deixat tot ben, ben clar. Ben guapa la proposta del Manolo, com sempre ell, ell no pot passar desapercebut, ell ha de portar sempre tema zarrangano rere tema zarrangano, la, el primer en, en la front ens l'ha fotut. Continua aquesta edició 130 del Pim Pam Pum, és el torn del Ricky que tirarà el seu segon tema. Vinga, va, ara es, eh, escombraré una mica cap a casa, porto la flor de l'otro, des de Terrassa, Egarenques, Egarencs i Egarenques, i re, he triat un tema d'aquest recent videoclip que, que han tret, Nunca daràs la talla. També és una d'aquestes cançons que portaven marcades al, al 8 de març. Bé. I re, Ballaruca. Fumli! Fumli! Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Que ens han vingut a veure i aquí ens han enganxat. Ha arribat la Lola, ha arribat la Patri, ha arribat el Sergi. Yeah, penya, clar que sí. Ué, públic. Fa patxoca els estudis de Radio Trama, aquí al casal independentista i popular Can Capablanca. Seguim amb aquesta edició 230 de Pim Pam Pum. Què us ha semblat la ballaruca aquesta? De la ben guapa, de ben guapa, la veritat que sí. No, no, no me s'esperava així. A i amb aquestes ganes i amb aquesta frescor, molt guapos, molt guapos. Ai, sí, m'agrada. Ben bona, ben bona, Riqui. <laughs> Clar que sí. I amb què ho seguiràs, això? Ho ah, seguirem, mira, ho seguirem amb, amb una banda que m'encanta portar. Són el Diluvi, que és aquesta banda de mestissatge mediterrani de Castalla, a l'Alcoià, a Terres Valencianes, amb l'Andreu, la Flora, el Tòfol, el David, el Dani i el Jordiet. És un tema que dedico molt especialment a la meva companya de vida, a la meva estimada Noelia, que cada programa li, li dedico una i li envio un petonet. És un tema extret del seu LP Ànima d'aquest 2017, acabat de sortir del forn, com qui diu, i que porta com a títol Vell record. perquè només sabent d'on venim sabrem on anar, clar que sí. Han sigut els Diluvi, esperem que s'ho esteu passant la meitat de bé, que ens ho passem aquí als estudis de Can Capablanca i parlem d'aquest ànima, parlem d'aquest ànima que ha sortit recentment aquest 2017 eh, en una edició eh, que em sembla que seran dos, ens, ens pot parlar millor el, el, el Manolo perquè l'ànima ha sortit editat per la gent del col·lectiu Bauma, que són gent que, que tenim properes aquí al programa. Bauma és una gent que es curren doncs, des d'enquadernacions, però també maquetacions de CDs i altres coses, de manera artesanal i excel·lent. I què, què, què podem dir, Manolo, d'aquest ànima? Doncs res, sobretot la, la feina de la, de la Ivonne, que s'ha currat a saco tot el, totes les il·lustracions del, del llibret, la portada del, del nou disc i així, que és quan, si el podeu tenir al CD, jo crec que valdrà molt la pena perquè la veritat és que la Ivonne s'ho curra un muntó, el que dibuixa és, és la glòria. És I, increïble. I res, recomano molt això, no? Que, I el, escoltar el CD també perquè bueno, ja hem vist que pinta molt bé. I... De, fet, de fet, cada cançó té la seva làmina, perquè ens entenguem, mm -hmm. té el seu dibuix exclusiu i la veritat és que un a un són una, són una joia. I, I també em sembla que abans fora micro m'havies comentat, o no sé si abans o, o l'altre dia millor dit, que, que hi ha un parell d'edicions que n'hi haurà una com de més, de més eh, elaborada perquè ens entenguem. Sí, hi haurà un, una edició que és una edició molt especial, em sembla que seran de 100 còpies o així, que és, és un format llibre a CD i, i és, és llibre fet, fet a mà, amb, amb tapes serigrafiades, que la veritat és que quedarà molt guapo. Ole. Si sou una de les 100 persones afortunades que el pot tenir, pues, ja ens l'ensenyareu. Clar que sí. Bueno, jo els veuré, eh? Vull dir... <laughs> tu, tots tu els faràs, bàsicament. Molt bé, doncs uh, seguim endavant amb el programa. Uh, ara és el tutor, que tiraràs el teu segon tema. Seguim amb aquesta edició 230. Ens estem passant molt bé aquí a Can Capablanca. Esperem que allà on estigueu també. Amb què ens sorprendràs ara, guapo? Doncs mira, porto un tema que crec que encaixarà molt bé amb la ballaruca aquesta que us acabeu de tirar. Eh, és un grup de Mèxic que es diu Los de Abajo, que fan una fan fusió de, de ritmes eh, hispanoamericanos amb ska, rock i, i punk. I us porto un tema que es diu Actitud Calle, que ja veureu que és molt guapo. Yeah. los que de cuando te duelen y luego dejas en frío, los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo, merodeando en tu conciencia sin esencia. Como ángeles en resistencia, no es natural tener un corazón de roca y la sangre fría, no es natural seguir de largo al ver un niño con panza vacía y hacer la vista gorda, disimulando con la propia conciencia que te persigue. Si Y en las villas no se trata de dar limosna, sino de dar vuelta a la tortilla. Tira la valla, sale a la calle, deja la silla. A la batalla como Pancho Villa. Guerra de guerrilla como el Che Guevara. O como el comandante Chávez en democracia. a diario van despertando del pasado su legado mitológico. Enojados con el sol y con la tierra, sus destinos catastróficos. Suicidios, genocidios antropológicos. Por eso te vengo diciendo, cantando, rapeando, rimando, contando. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda, no te confundas. Ben bona la Ballaruca. Bé, no? Ben guapa, ben guapa encaixava molt prou bé. Encaixava molt bé, molt bé. La veritat és que esperem que Acabem us estigui... de portar tres veus femenines amb una dolçura increïble. Sí, eh? sí, sí, sí, sí, sí. Així, molt és. Bé, molt bé. Així és. Ens posem d'acord, ens posem d'acord. Això, això té guió, ja ho sabem que té guió i, i per, sí. això, per això surt també. bé. No sabem on està ni quin mico l'ha escrit, però... <laughs> Sempre el deixem aquí a sobre i després quan arribem ja no, ja no hi és. No, no és així. Ho fem en cru, portem el que portem i ens encanta fer-ho, ens encanta buscar música cada setmana i portar-vos estils diferents i temàtiques mica sempre compromeses. És el torn ara del Ricky, que comença la tercera ronda. Què dius, Guapo, què ens portes? Jo us porto un estil musical que a mi no, no m'hi prodigo gaire, que és el Ricky. Míralo! Però és que la temàtica, la temàtica sí, veus? <laughs> és una cançó que parla de... moltes vegades la gent que és vegetariana o vegana mm, te pregunten pues, si no menges carn i no menges ni pollastre ni no sé què, ni... diu, què menges? No? <laughs> I, què hace? Bueno, aquesta cançó pues, respon una mica. Això és en anglès, us costarà, costarà entendre la lletra, que no... <laughs> però la podeu trobar, eh? és que és molt xula. Eh, és el Maccabi, Maccabi. Maccabi. Que no de Tel Aviv, eh? <laughs> no de Tel Aviv. No. és, de, és de Londres. Va començar, fa, fa la tira, no? Aquest fa més de 30 anys, em sembla sí, que, sí, sí, Espanya, que li Espanya sí. granadeta ja, sí. Però jo porto un tema més, més actual, del 2009, More Knowledge, es diu l'àlbum, i el tema que us porto és What Meat. What Meat. <laughs> Buen reggae. Salamata. ISIL, we're ISIL and a vegan, we're vegan. I and I eat from the earth and leave the animals to give birth. No deaders, no fur, no feathers. When I tell people I don't eat meat, fish or dairy, then look for me strangely. Then I realize I eat a very wide variety. Listen to Maccabee. Yo, how when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them, say me no eat no fish, nah, no meat now. How when me eat them, I wonder when me yam. When me tell them, say that I'm a vegan, man. How when me eat them I wonder when me eat. When me tell them say me ain't no fish nah, no meat now. How when me eat them I wonder when me yam. When me tell them say that I'm a vegan. When me no eat no meat, no fish, no cheese, nah, no egg. Nothing with no foot, no eye, no wing, nah, no head. Nothing with no lip, no ears, no tongue, nah, no leg. Prefer fruit and vegetables instead. Ha, me careful and me choose about what I'm eating. Me medicine, me food, me food is my medicine. When me tell people that me not eat them, they think. They look at me and scratch them chin and start wondering. Or when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them, say me not eat no fish, nah, no meat now. Or when me eat them, I wonder when me yum. When me tell them, say that I'm a vegan. Or when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them, say me not eat no fish, nah, no meat now. Or when me eat them, I wonder when me eat. You want hear what me eat? I eat callaloo, aki, sweet potato, yam, banana, and tomato, cabbage, spinach, avocado, chocho, butter bean and cocoa, courgette, millet, plantain, rice and peas and pumpkin, mango, dates and guava, chickpeas and cassava, Brussels sprouts and cauliflower, onion, fennel and cucumber, plum, pear and papaya, aubergine and saya, lime, lentils and quinoa, oatmeal bread and oatmeal flour, watercress and okra, tofu and sweet pepper, couscous and carrot, broccoli and coconut, apples, apricot, red fruit, jackfruit, sour sap, pistachios, cashews and almonds, walnut, peanut, also pecan, sesame seed, sunflower, lemon, orange, pineapple and melon, mango, wheat and garlic, kiwi, corn and turnip, pacho and pomegranate hijiki and rocket berries, cherries and strawberries, beet, okay, fruit and celeries. You see, them is not necessary. We tell them, say, how oh, when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them, say, me no eat no fish, no, no meat now. How when me eat them, I wonder when me yam. When me tell them, say that I'm a vegan man. How when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them, say, me no eat no fish, no, no meat now. How when me eat them, I wonder when me yam. When me tell them, say that I'm a vegan. Hey, look how me big and me say, look how me strong. Some people can't believe that me a a vegetarian. If you want a healthy body, check the real Rasta man. Cause Rasta man will tell you about the right nutrition. Me get me calcium, me sodium, me get potassium, me get me zinc, me get me iron and me magnesium. Instead of yam the fish, me yam what the fish yam. Like the kelp and Irish monster going at the ocean. Me get me proteins and me minerals, me get me calories, the vitamins A, the B, the C, the D, the E, the F, the G. Essential fatty acid like the omega 3. Me get me fiber and me carbohydrates in my body. Don't forget your water, drink a few glass a day. The toxins in your body body just flush them away. Some of the things you eat stuff in your body and decay. When it come to food, I don't play. We tell them say, I when me eat them, I wonder when me eat. Eh? When me tell them say me no eat no fish, nah no meat now. How when me eat them, I wonder when me yum. Eh? When me tell them say that I'm a vegan man, how when me eat them, I wonder when me eat. Eh? When me tell them say me no eat no fish, nah no meat now. How when me eat them, I wonder when me yum. When me tell them say that I'm a vegan. <laughs> A lot of people would have stopped eat the meat if they had to kill the animal before they could have eat. Pan the way the animal then get treat. Unsanitary condition where some of them keep it. we supposed to eat the meat, we woulda have sharp teeth. You wouldn't need a knife and a fork, you know see. You can't eat it raw, you have to cook it complete. I put on vegetable seasoning to make it taste sweet. Yeah. How when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them, say me no eat no fish, nah, no meat now. How when me eat them, I wonder when me yum. When me tell them, say that I'm a vegan man. How when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them, say me no eat no fish, nah, no meat now. now. How when me eat them, I wonder when me yam. When me tell them said that I'm a hey, it's up to you. You can eat what you want to. You can be a vegetarian and be healthy too. There's a lot of choice around, many foods around you. Me just remember, some more I forget to tell you. The nectarines and tangerines and clementines and guanabana, lychee oats and ginger, kale spillerina, mung beans, homemade pasta. Com flueixen les Good Vibrams, no, amb aquesta cançó? déu nhi com heu pogut comprovar, no, la carn no fa falta. Tenim no, no. halo de sobres. Només depèn de nosaltres mateixos. I, dit, I, i nosaltres mateixos. I dit amb aquest bon rotllo i amb aquest pedazo de tema que acabes de tirar. Aquest flow... Ben guapo, tio. Sí, sí, era un rigui però encaixava molt bé ara aquí, eh? Sí, sí, sí. No? sí. A mi, a jo... mi m'ha entrat bé. A mi m'ha entrat suavita també, molt guapa. Molt guapa, més amb una lletra que com abans s'explicava el Ricky ben combativa, amb el tema del veganisme, clar que sí. Clar de l'alimentació, clar que sí. Molt bé. I tu ara, Isma, em sembla que ho rebentaràs tot una mica. Sí, eh? jo canvio sí, sí. una miqueta de registre, comença a arribar una miqueta a la part central del programa. Són els Riot Propaganda, aquesta unió dels grups Los Chicos del Maíz i Avias Corpus. És el primer single d'avançament del que serà el seu proper treball, Agenda Oculta, Todo Gobierno Tiene Una, ole, ole, que sortirà ole, aquest 2017 amiga. i ja veureu, porto un temazo que es diu Canviarlo Todo. nos vamos a dejar la piel por defenderlo en las calles, por defenderlo en las plazas, en nuestras facultades, en nuestros lugares de trabajo, con nuestra gente, con nuestros compañeros, con los estudiantes, con los trabajadores y con las trabajadoras que están en huelga, con todas y cada una de las personas que no bajan la cabeza ante este futuro de miseria que están sembrando. A lomos de un Airbus, la mazorca corpus, venimos a prenderle fuego a tu cole del opus, las Criminales de guerra, el MI5 nos vigila cuando tocamos en Inglaterra. Nos quieren domesticar y será en vano. En este mundo sin certeza tenemos la fuerza. Como rey en Star Wars, río propaganda mal parido. Nicole Play y el boss, escupa a tu dios, a tus náuticos. Vengo a por el oro como el tiburón de Baltimore. Vampiros contra licántropos y pueblo contra oligarquía. Oyes los cánticos, es la multitud enfurecida que pelea por salir del lobo. Quieren pan, quieren rosas, quieren vida. Caperucita se ha follado al lobo. Nos dejasteis sin nada y ahora lo queremos todo. Quiero ver. feliz al fin y deje de sufrir por el puto dinero el ruedo, que las mujeres vayan solas de noche y sin miedo, que de una violación el único culpable sea él y que acabe junto a Torbe encerrado en Picasen y que les den, la vida es una y no se frena, aclara tus dudas, pon a volar tus penas, combate este sistema que te envenena, te embauca y te condena a que ames tus cadenas, que hace que repudies ser de clase obrera, odiar al barrendero, admirar a Marcio Ortega, creerte clase media y eso no existe, como en democracia occidental el periodismo libre. Quiero ver, quiero ver El deja mundo caer y caer Y solo abajo y va a ver su legado Cambiarlo todo Quiero ver, quiero ver A sus guardianes bajo los dos pies Ver el que fue nuestro viado sus ojos Sueño con ellos Volveremos a pisar las calles Soñaremos un mundo mejor Alzaremos los puños al aire Politizaremos el dolor, construyendo nuevas realidades. Se participe el espectador, barricadas, huelgas generales. Somos una fábrica de amor. Tomaremos todo lo que es nuestro. Música combativa en la setmana que han aparegut aquests autocars de la vergonya, eh, els quals els hi volem dir que els nens i les nenes neixen sense prejudici i els d'Azte Oir estan plens de, de tot això. Són homòfobs, són tra trans transfòbobs i són filofeixistes, que no ens enganyin. Sí, sí, que... Hazte-lo mirar, sí. Hazte-lo mirar. I tant que sí. Quina vergonya el que han tret i des d'aquí ho denunciem, clar que sí. No se'n sortiran, no se'n sortiran i, i no passaran. Quin temacle, això de... Rayo Propaganda, partint la, la pan al pim-pam. Eh? La que ens espera quan treguin el disco sencer. I... Sí. Us vaig veure en directe. Ben i... que estarem. I déu-n'hi-do. Clar que sí. déu nhi que tornin, eh? Jo era d'aquests grups que, sí, en principi no era un, tenia clar. Eh? Era un projecte sí. allò que fas una vegada i, i I prou. S'han agradat, vaja. Mira. Està, està molt bé. <laughs> Està bé. I està bé sí. per nosaltres també. I més si tereu en temes arranganos com aquest Canviar-lo todo que avui us hem presentat que no sigui l'última vegada que vinguin, que treguin bon material, eh, amb aquest eh, Agenda Oculta, tot el govern no tiene una, que sortirà ben aviat. Molt bé. Doncs mira, Isma, jo ara trencaré amb, amb tot. Bien, amb, no esperàvem menys de tu. Amb tots els estereotipos amb tot el ritme del programa perquè us porto un grup que es diu Sonora Carnicera, dic Sonora perquè és amb, amb Z. Amb Z. Uh, no he descobert d'on són, o sigui, són d'Amèrica Llatina, us, mm, podria estar quasi segur que són de Xile, però no ho tinc clar perquè no ho he trobat, mm, aposto per això, i és, és, és, brutal, és brutal el que he trobat, o sigui, he trobat una versió cúmbia del Miseria Traición de Sin Dios. No. Existeix, eh, això? L'he trobat i ha sigut de vinga, vinga, vinga, còpia, no? Descarga. Descarga, <laughs> guarda i res. I bueno, difunde. Això. <laughs> sí, sí. I fot-li. Cabaret del bo. molt bé, família, doncs donem pas a la secció informativa del programa, donem pas a l'agenda del Pim Pam Pum. El primer dels actes que us portem serà divendres 3 de març a partir de les 8 hores de la tarda a l'Ateneu Popular d'Esplugues, xerrada amb el títol Vides Alternatives 2, Viure Ocupant, amb les companyes del CCO La Xispa de Lleida, La Pa Manresa i La Cinètica. Uh, hi haurà pinxos per sopar i música. També han marcat dins del cicle de xerrades i conferències Llibertat per Kurdistan el 9 de març a Can Batlló, a xerrada al Moviment d'Alliberament de la Dona Kurdistan i l'11 de març Ginologia, la ciència de les dones, organitzat per la plataforma SADI. I el següent acte és el taller cooperatiu Coopera, Cooperar per transformar. Presentació de la campanya Coopera divendres 3 de març a partir de les 7 de la tarda al Velòdrom, aquí a Sabell, al carrer Balsac, al centre cívic de la Creu Alta. El 3 de març, a la plaça del Fort Pienc, revolucionem l'amor, acte d'inici de campanya, a les 6 de la tarda mural interactiu, a i mitja lectura de manifest i a les 7 monòleg amb Núria Pérez, eh, organitzat per la Fúria Feminista del Fort Pienc. I el següent acte és un que ens fa molta il·lusió presentar-vos, són els 16 anys tramant xarxes per a la transformació, el 16è aniversari del caçant independentista i popular Can Capablanca, que començarà dissabte 4 de març a partir de les 11 del matí amb Assemblea General de Sòcies i Entitats de Can Capa. A les dues hi haurà dinar de Germananó al bar-restaurant i a les 19 hores inauguració de la quartera amb pica-pica ecològic i microactuacions i, espe i espectacles, pica-pica i entrada. A més a més, el dissabte 18 tindrà lloc a eh, la quinzena calçotada popular de Can Capablanca a partir de les 11 del matí a la plaça del Treball. A les 12 hi haurà concursos de calçots, activitats, música i vermut i a partir de les dues i mitja el dinar popular amb l'actuació de Marc Anglarill i per acabar, eh, el... no, perdó, per acabar no, per continuar amb els actes d'aquest setzer è aniversari, dijous 23 de març, xerrada Teixim, la ciutat cooperativa, a les 19 hores aquí a Can Capa, el moviment cooperatiu i la construcció de noves estratègies econòmiques territorials. Amb amb les experiències del Prat, Sants i Sabell, entre d'altres. I l'últim acte, sí, d'aquest setzè aniversari, que com sempre, quan fan anys la gent de Can Capa ho peta molt, dijous 30 de març, programa especial del Pim Pam Pum, 16 anys de Can Capa, explicació del projecte del casal i música en directe amb Pogo sobre mi madre, la cantautora antiautoritària de Barcelona. Al vespre, als estudis de Radiotrama. I també demà, divendres 3, a les 6 i mitja, a plaça Universitat, hi haurà Mani, en rebuig d'això que parlàvem abans, de la penya aquesta ultracatòlica, que no en recordo com es diuen. Azteoir. Els Azteoir aquests de Fes merda, que, que van amb el bus aquest, que si, que si passa per aquí, per Can Cap, com a mínim... Que arda. Uh, uh, sí. I res, això, demà Mani, la vostra moral no posarà fi a la nostra existència, a les 6 i mitja, a plaça Universitat. I un altre acte també molt especial, Stay Rude, Stay Rebel, aquest rock steady ska rigui, el divendres 4 de març a l'Ateneu de Barberà, al carrer Sant Pere número 4 a partir de les 10 del vespre, amb PD Festival, amb PD Leona i PD Jack Slate, i que feta per l'autogestió organitzada per l'Assemblea de Joves de Barberà, en la que col·labora l'Ateneu de Barberà. Ens fan fora el 4 de març trobada veïnar, eh, veïnal per l'habitatge a Poble Sec. A les 11 del matí a la plaça del Setge de 1714, acte i cercavila i a les 2 a la plaça del Sortidor, dinar i microobert. Explica el teu cas i el primer dels diferents actes que us portem eh, pel tema del desallotjament del, del Casalet. Eh, Pinxopote antirepressió. tornem el desallotjament dissabte 4 de març al Casalet a partir de les 12 hores. Eh, ens veiem als carrers al Casalet Som Totes. Dissabte 4 de març a les 5 de la tarda a Can Batlló, presentació del llibre De l'amor, la guerra i la revolució per les gime... gimenòlegues, col·lectiu de recerca al voltant del brigadista italià Antonio Jiménez, organitzat eh, pel col·lectiu Negres Tempestes dins del Febrer Llibertari. I dissabte 4 de març a les 10 del vespre a la sala Circus de Cerdanyola del Vallès, que és al carrer Parcés número 9, segona reunió secreta contra el patriarcat, Dansa la Figa, festivalaco de la Figa Rebel, la gent de, antipatriarcal de, de Cerdanyola, eh, amb, amb Sombra, La Niña del Bigote i La Llorona i Dansa Ària, eh, dansa contemporània. A més a més, s'acabarà la festa amb la PD Figa Rebel. Taller d'autodefensa feminista amb Viterna, diumenge 5 de març de 10 i mitja al matí a 5 de la tarda al Casal de Joves de la Floresta, organitzat per Hora Bruixa. I la quinzena calçotada a Cerdanyola del Vallès, al Parc Cordelles, el 5 de març, a partir de les dues i mitja, calçotada popular, no us ho perdeu, hi haurà festivalote segur. Aquest 5 de març, al pic de Can Masdeu, jornades teixint resistències a l'Amèrica Llatina. Això, com deia, serà a Can Masdeu, que és el camí de Sant Llàtzer, a metro a Canube, Canyelles. Molt bé, i un altre acte dins d'aquesta nodridíssima agenda, la sisena calçotada antipatriarcal, diumenge 5 de març a la plaça Andalusia de Terrassa, a concurs de Liolis, vermut, recital de poesia, la calçotada i monòleg feminista i actuació musical de la Púrria, organitzat per la gent d'Arran, el CPC i la CUP. El 7 de març, a les 11 del matí, a la plaça Sant Joan de Lleida, cacerolada de suport als denunciats pel CSO a la Xispa. A les 12, judici als llotjats de Lleida i audiència pública. I Manifa, Manifa a la vigília del 8 de març a partir de les 20 hores a la plaça Creu Alta de Sabadell, organitzat per la gent de Vallès Feminista i la Comissió del 8M, doblement explotades, doblement rebels, no hi falteu. A Terrassa el 8 de març, foc al patriarcat, manifestació eh, a la plaça de la Creu Gran a les 8 de la tarda. I més actes dins del 12è aniversari del Casalet, 12 anys eh, propagant la flama de l'autogestió, dissabte 11 de març a partir de les 11 del matí a la plaça del Vapor Ventalló, matinal infantil amb contes, malabars, etc. Després, eh, a la plaça de la Creu Gran, a partir de les dues hi haurà dinar i cançoner popular. A les 4 hi haurà concert del cantautor Rinconete en tu retrete. Al Casalet, després a, eh, al carrer Societat número 4, a les 7 de la tarda, allà al Casalet, ràdio en directe, a càrrec de nosaltres mateixos, al Pim Pam Pum, que farem un programazo per evitar el desallotjament del, del Casalet. I després a, a les 10 hi haurà música en viu amb Trantic Tofu i DJ 314. Espectacular els actes per intentar aturar el desallotjament del casaret. No hi falteu, que no hi falti ningú. Al casaret som totes. Xerrada, mitjans de comunicació i moviments socials amb Jesús Rodríguez de la Directa i Meritxell Martínez Pauner, periodista i una membre de Rereguarda en Moviment, el 10 de març a les 7 a l'Espai Obert de Sants. I l'11 de març a l'Ateneu de Barberà, al carrer Sant Pere número 4, a partir de les 6 i mitja de la tarda, xerrada, cafeta i sopar ex, amb un exmilitant del FRAP, la lluita antifranquista, i un expert de l'internacionalisme a Kurdistan, organitzat per la gent de l'Assemblea de Joves i el Bloc Obrer Antifeixista, i col·labora la gent de l'Ateneu. No us el perdeu tampoc. Dissabte 11 de març, a la plaça del poble romaní de, de Gràcia, mai més silenciades, mai més invisibilitzades, a les 5 i mitja de la tarda prenem els escenaris, xerrada amb fus activa, a les 7 eh, teatre amb descabellades, a les 8 l'acompanya Por sobre mi madre i després les afonetes, la clica pica, a Sisa Sound i P de Antígones. I encara més acte dins d'aquesta agenda nodridíssima, la setena trobada de casals i atenors dels Països Catalans serà a Manlleu el 12, 13 i 14 de maig i organitza la gent de casals i ateneus dels Països Catalans. Jornada 4F, no oblidem, la cinètica. Dissabte 11 de març, a les 6 i mitja, projecció del documental Ciutat Morta, a les 9 i quart sopa vegà i a les 10 Canciones Muertes, tribut a Patricia Eras. Això és a la Cinètica, que és a la Rambla Fabra i Puig, eh, número 32. Jo tinc més actes. Eh, la decena sortida a Tagamanent eh, l'11 de març, organitzada pel grup d'excursionista de l'Ateneu Llibertari de, de Gràcia. Eh, serà l'11 de març a les 8 i 20 del matí a la plaça de la Vila i seguirem amb un altre acte, perquè <laughs> avui portem molts, amb el vermut solidari per a les persones refugiades, amb l'actuació de de, de la otra i Canciones de Nadie, Mas Banyat Revuelta, Més Janis, això serà a, a Canvies el diumenge 26 de març a, a de 1 a 10 de la nit.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 Més música combativa, això no s'atura. Això no s'atura i a més... Bueno, sí que s'atura, perquè s'atura el món, <laughs> família. que el zoo, el zoo després de deixar-nos un estiu en estat de xoc amb concerts a punta pala, s'han decidit a treure un nou disc, que es dirà Raval. Carnaza no? i... Raval? Eh, ho dic bé? Sí, però sí, diria que memòria. sí. Raval. Diria que sí. És que ara no sé si Raval a seques o era Raval no sé què. Raval a seques, crec. I rep per, per fer una miqueta de boca han tret un videoclip juntament amb el seu primer tema que es diu El cap per avall i bueno, jo us la poso però us recomano que, si que després l'escolteu juntament amb el videoclip perquè és molt guapo també. El vídeo també val la pena, eh? Vinga, canyuqui. Pum-li! li Vam sobreviure a l'incendi, vam fer-li front al gegant, vam agafar aquell quadre i ballarem el ball, el ball del cap per avall. Paella congelar, falleres de cartró, aula rara de cremar, gomina i processó. Saluda el senyoret, escola de retors, el santa passejar, un beso i una flor, nos vamos a forrar, un fin d'en Benidorm, posar la mai callar, platges de formigó, vivir así es morir de amor. Cantava Milans del Bosc, l'himne regional provoca llàgrimes, pàgines i pàgines d'un tràgic sainet que esgarra ànimes. Pas de passo doble al camp de futbol, alça la mà dreta l'afició a la curva nord, una discoteca enmig d'un camp d'arròs. Boquetes tortes a la terra de les flors, la geperudeta besant la moreneta. vendeta, vendeta i noves glòries en oferta, allà on el món s'explica en diminutiu, on plora la collita del secai del regadiu, plou amb burrera, però sempre baix deixa buit el riu i una bandera talla com arma de doble fil. Vivim la vida de Gaidó, acabareu com el Pelletes al coi del món d'Uber el Penya Golosa i el i el poble serà un martell o un pes mort. Vam sobreviure a l'incendi, vam fer-li front al gegant, vam suportar eixes bombes que encara ressonen per serres i baix. Vam defugir eixes normes, vam profanar els seus sants, vam agafar aquell quadre i ballarem el ball, el ball del cap per avall. Vinc d'on van voler fer una falla, terra de foc i de sal, on la metralla travessava i reventava els cristals. on les muntanyes baixen escalonades per lluir bancals, que donen alegries, penes i menjar. Vinc de les platges, horteres sostingudes amb deutes brutals, de microclima i macroestafa, trist i real, roders que repartien, herois de veritat, segrestadors de la marina i del comtat, taronges i olives, cirera i raïm, netes de morisques, fills de mallorquins, on no para la festa fins dimecres que comença i tots els problemes es dissolen en anís. Tenim una cova de lladres a cada ciutat, molt d'aprofitat per metre quadrat. Una costa traïda, un desig de fugida amb un tren cap al nord que no arriba camps abandonats, qui vol llaurar podent ser ric, guiri reballats, passa la vida. Cada primavera s'emociona algun lletra ferit, quan pega un esclafit la vall florida. Tantes voltes torts en tantes dates L'arbre mai no havia estat madur, sabíem que seria dur, ni nom, ni mapa, ni futur, amors que maten, cacem les rates i tombem els murs. Vam sobreviure a l'incendi, vam fer-li front al gegant, vam suportar eixes bombes que encara ressonen per serres i baix. Vam defugir eixes normes, vam profanar els seus sants, vam agafar aquell quadre i ballarem el ball, el ball del cap per avall. Vam sobreviure a l'incendi, vam fer-li front al gegant, vam suportar eixes bombes que encara ressonen per serres i baix. Vam defugir eixes normes, vam profanar els seus sants, vam agafar aquell quadre i ballarem el ball, el ball, el ball. Del cap per avall. Ben tornades les zo, eh? Impressionante. Molt bé, molt bé. I, Ep. epa, el bonus clar, que és un videoclip, un videoclip i ara hi ha els crèdits. <laughs> Re, eh, que pues, això, que la cançó realment guanya molt amb el videoclip. Eh? Està, a mi me, mhm. eh, me va agradar molt. I, bueno, Home, és tranquil·leta, tastet. no? Jo era el que et deia abans fora micro, que em recordava una mica en la línia aquesta de les escenes quotidianes, que sí que són més sí. tranquil·letes, a, a diferència sí, no, no del, del, el disc. De no, segurament, segurament no sonarà ens tenen, totes les festes. Ens tenen coses preparades i que encara no ens les ensenyen. Exactament. Sí. Però, bueno, però obrir boca crec que està de prou bé i però desitjoses estem de que, de que ens ensenyin, de que sí, ens ensenyin sí, aquest sí, nou sí. material, aquest eh, Raval, Bueno, que soni, que soni. A veure què tal. Molt bé, més música combativa, això no s'atura, replem una miqueta més al clau, anem ara amb les ultrasòniques, aquest trio de punk garage i rock de Mèxic, abans ja, ja, ja hi havíem estat a Mèxic, ara, ara ens hi tornem, són la Jenny Bombo a la bataca i a la veu, la Liguagua a la guitarra i a l'altra veu i la Roxy al baix i als coros. És un tema del seu CD Ultrasòniques que va sortir l'any 2002 i que porta com a títol No quiero un novio. pot dir més alt, però no es pot dir més clar, no volen un gos i no volen un nòvio, ni res que s'hi sembli. Les ultrasòniques des de Mèxic amb, molta ràbia, amb molt d'amor, què us ha semblat? Hòstia, tio, avui t'has anat cap a Amèrica Llatina i no sí, veus, eh? Sí, sí. Clar, tu, com allí sonaven. toquen ràpid, allí, eh? Tu sí. ens ho ensenyes i nosaltres ho, ho busquem. No, sigui no. escacore, sigui... Tot, tot és una mica core, allí. <laughs> sonava molt bé i has donat pas una mica allà al... Al, al guitarreo. Al guitarreo, no, clar que sí, eh? clar que sí. Què us pensàveu? Que ja tocava, ja tocava. Sí, sí, estàvem ja aquí amb, amb massa flow de cumbes i de coses. I... Tot i així anaven rocanrolejades sí. també una mica, eh? O sigui, el baix ben posat, déu nhi déu nhi les, les ultrasòniques com, com hi van des de Mèxic. Què dius, Manuel, què ens portes ara? Doncs mireu per aquí, per allà a prop també, uh, bueno, a prop, clar, les distàncies són tan relatives per allà, uh, però sí, des de Xile us porto els Sulfato de Mierda, <laughs> és punk tu, hardcore. Tu i els teus noms, tio, sí, tio. com l'última setmana, que la setmana passada, que vas portar uns que no, no sé què, que m'estic cagando. <laughs> Me voy que m'estic cagando, sí. Clar, tio, o sigui, <laughs> d'on tiros aquests noms, tio? no sé. Però a més, de, a més dius, va, aquests fotran qualsevol cosa. No, no, música combativa de la bona, eh? Manolo, o sigui, no, no és pel nom que porta. És, no, és clar. És pel que porten. Hi ha, hi ha un filtre i tal. Doncs això és punt hardcore. A més, eh, com a curiositat diré que aquests són un grup que a mi que he portat ara fa, fa poquet, que em mola molt, que són les marmotes en el bar, que són de Xile i fan, i fan rap combatiu. pues aquests, de les marmotes en el bar, tenen aquest grup que es diu Sulfato de Mierda, que és el seu grup de punk i, i perquè, bueno, perquè Quan no, fan punk es diuen sulfato sí. de mierda. I res, us porto un tema que es diu Maldita Rutina i ja veureu los, les marmotes punk. Chicha! Oh yeah! Tu has, dit, tu has perdut, Isma, tio, perquè l'ordenador s'ha trebancat un moment. No. Just quan, just quan deia Maldita tecnologia, Maldita tecnologia. o sí, la, a la cançó. S'està cagant la tecnologia i, i just l'ordenador ha fet un... Sí. Increïble, eh? Ens estava fent, fent, fent senyals la cançó de, de tot el que estava passant aquí, feia un comentari... Vaja, <laughs> que, que no... clavant bastant, eh? Sí. sigui, Maldita tecnologia i salta l'ordinador. <laughs> Surrealista. Grandes, grandes. Espectacular la cançó que ha tirat el Manolo. Seguim amb més música combativa, segueix aquesta edició 230, ens ho estem passant bomba aquí als estudis de Can Capablanca, als estudis de Radio Trama. això no s'atura. M'heu fet enveja tant Mèxic, Xile, doncs jo ara me'n vaig cap a Venezuela, cap Venga. a Clar que sí. I és una banda que havia portat en un parell d'ocasions, el Reciclaje, i i bueno, he continuat rascant una miqueta més a veure què tenien. A veure què hi havia. I he triat un tema que es diu Vulgar Mentira. Thank <laughs> you. ¡Wow! <laughs> grande, grande Ricky, rock and roll, oh yeah. Bé, bé, m'agrada que t'agradi. Ben guapa, la veritat és que m'ha molat molt. Com, com has dit que es deien? Perquè jo ja eh, a aquestes alçades vaig despistat i el nom no me'l sé. Reciclaje. Reciclaje, eh? Des de Venezuela a ah, Caracas. Doncs eh, pues, pues Déu-n'hi-do, des de Venezuela a Caracas, com l'han partida, fem eh. pujar aquí el pal, pim-pam-pum. I tu m'has dit que me les veus una mica, eh? Encarem, que... encarem la recta final, clar que sí, comencen a sonar ja el, els darrers temes, encara no acabem, però comencem a, a arribar a la fi del ara programa. Ara diríem que fa baixada, però no ho direm. No ho direm. No, no ho direm. ara estem canviant el nostre vocabulari. Sí, estem arribant a la fi del programa, que és així. A la fi del programa, però encara no acaba, són els no conforme els que els que venen ara al Pim Pam Pum, els que passen per aquí, que feia molt de temps que no, que no sonaven, aquesta banda de punk rock en roll des de Vallecas i amb molta ràbia, amb el Luna a la guitarra i a la veu, el Sergio al bas, l'Egoitz a la bataca i el JC Bauer a l'altra guitarra. A més no venen sols, venen amb el Plàcid dels Segis i Olé. porto, sí, ja veureu, no porto un temazo des del seu nou disc Delícies d'una falsa democràcia que ha sortit també molt molt recentment i porto un tema que es diu Cenizas del capitalisme mismo. No conforme, Cenizas del capitalismo des del seu LP Delícies d'una falsa democràcia. De Vallecas, eh? De Vallecas molt bé, a, a molta bé. ràbia. Què us ha semblat? Molt guapa, tio. Bona puncarrada, eh? Clar que sí. Això és el pim-pam-pum, que us pensàveu? <laughs> Segueix endavant, seguim arribant al final d'aquest programa, però encara tenim més temes per tirar. Ara és el, el Manolo que tirarà la seva cinquena bala ja. déu nhi -do. Doncs sí, aquest tema serà molt curtet, dura 56 segons. És punk hardcore feminista des de Barna, Son las otras y al álbum Devolver el golpe, que dura unos 12 minutos y ya con com 10 temes. Et deixen cau amb ¿no? només. Sí, y i llavors us al primer tema que es diu Tragedia. aquí, aquí s'acaba. Lo bueno si breve, dos veces bueno, no?, que deien. Com sempre diem, el Pollastre estaria molt orgullós. Exactament, el Pollastre sí. n'estaria ben orgullós. Ell, ell sempre li agrada la cosa ràpida, contundent i, i rapideta, clar que doncs sí. Doncs aquí la tenia. Molt bé, ben guapa, ben guapa la proposta del Manolo, reventant aquí els ximents de Can Capablanca. Acaba d'arribar el Pai i la Diana, que dia bonics. Bon dia, bona tarda. Bona nit. Bona nit. <laughs> Sí. Vinga. Depèn bon de l'hora que escoltis el programa, no? Clar que sí. Ara és el torn del Ricky que ens porta el seu darrer tema perquè estem molt, molt arribant al final. Sí, això s'acaba, la meva última bala. Me'n vaig cap a Washington i porto una banda d'aquestes que l'Eric n'estaria orgullós també. Ah, sí? Post? És... Són una de les bandes que primer van fer això del punk hardcore tot i que ells sempre han renegat de que s'anomenés hardcore de lo que ells feien, uh -huh. però si ho escoltes tenen, tenen influència del punk hardcore, però també metal i fins i tot reggae, perquè es veu que són tots, o eren tots un rastafaris, però com de la religió, no, no que porten un rasta, sinó... Ja, ja, bueno, de la religió rastafari. sí. I, bueno, són, estic parlant dels Bad Brains, de Washington, i he triat el tema homònim del seu disc del 1980, Pay to Come, que parla bàsicament de que s'ha de pagar eh, per, per tot, no? Per tot. Per tot. Per viure. Xitxa de la bona. Oh yeah. So añejo. Total, garajero total, eh? 1980. Bueno, déu nhi Punk hardcore, no sé si... No sé si era d'Espeine, eh, però, però hi anaven, eh? Hi anaven ben fortes. Sí. Ben guapa, ben guapa, Ricky, la proposta que ens ha portat el mestre Tecles, com sempre. Això excel·lent. és, el, això és el primer disc que van gravar, per això també té aquest so... Les les maquetilles sempre són així. Ja portaré algo més recent. Més recent, <laughs> perquè comentaves que havien tret un, un disc com 16 anys després o sí, així, no? quan, quan he buscat la discografia he vist que hi havia un disc fet al 1979 però publicat, que no havia sortit, fins al 1996. S'ho van prendre en calma. <laughs> bueno, deu ser aquelles coses rareses que, que potser... Que queden al calaix. Quan ets jovenet eh, no li dones importància, però després, quan ja tens un cert pedigrí, pues, la discogràfica venga. diu trae pa acá, no? Trae pa acá que... No se sabe, no, no en tinc idea. Eh? Molt bé. Com dèiem, excel·lent la proposta del mestre Tecles. Bad eh, Brains. continua però molt poc perquè anem molt, molt, molt esverades. Acaba aquí l'edició 230 del Pim Pam Pum, com sempre ho farem amb un parell de temes. El primer que us porto és el de Perres Salvajes, aquesta banda de punk rock madrilenya, que abans es feien dir Wild Dogs. És un, és un e LP extret d'un split amb, amb la banda Batalla, que es diu 7 segons, que ha sortit també aquest 2017, us portem moltes coses d'aquest any i, i que porta com a títol Despierta. Ja veureu que és eh, secció d'Espeina total i esperem que la gaudiu. Doncs jo m'acomiado també des de Xile eh, amb Hardcore Straight Edge, amb els Intenta Detenerme, me amb el tema eh, Venganza en la Luz Roja. Com sempre... Acabem forts, eh? Sí, com sí. sempre acaba per tot l'UAL, aquest pim-pam-pum, aquesta edició 230. Esperem que això ho hagueu passat també com nosaltres aquí als estudis de Can Capablanca. Com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Bona nit, família. Salut i revolta. falló la memoria y se repite la historia, siempre caen los buenos y cunde la fobia. Mami, que yo no soy mala, que aquí los malos son ellos. Tú sabes que no me callo, me miran la cara y se tiran al cuello. Mami, que voy para Mani, que a lo mejor ya no vuelvo, porque ahora soy terrorita si estoy sentadita gritando en el suelo. Mami, que nadie recuerda la guerra de mis abuelos y obrero que se levanta lo llevan al matadero. Mami, que voy para Mani, que a lo mejor ya no vuelvo. Mami, que voy para Mani, que a lo mejor ya no.